من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وتم التسليم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا عليم اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين Zahvala dragom gospodaru kojeg molimo da nam Dunjaluk ne bude najveća briga, niti da se naše znanje na Dunjaluk ograniči. Salavat i salam posljednjem Božijem poslaniku i miljeniku Muhammedu, njegovu časnoj porodici, vrlima ashabima neka je mir i spas svima onima koji slijede istinu, žive istinu, istini pozivaju u svome životu do sunnjega dana. Gospodar, počasti nas korisnim znanjem, počast nas da ustrajemo i da razumijemo da je sticanje znanja proces koji treba vjernika i vjernicu da prati čitav život. Ja molim gospodara da nas učini od oni koji su u svojim dijelima najprije iskren, zatim ustrajni, ali da budemo od oni koji tim dobrim istim dijelima pozivaju. Amin. amin. Draga braćo i sestre, jedna od najljepših rečenica velikog islamskog učenjaka Ibn Taim al-đauzije, čije su mnoge knjige prevedene na naš jezik, jeste da vjernik i vjernica neće biti u istinu oni koji slijede Muhammed salama sve dok oni ne budu pozivali onome čemu je pozivao Muhammed sallallahu I to dalje nastavlja, kaže, a da o tome imaju znanje. Jer ako nema znanja, onda ne može pozivati. I znate, na samom početku mi uvijek pokušavamo kod sebe izgraditi tu karakternu osobinu da priznajemo vrijednost ljudi koji vrijede. Ja vas molim da o tome uvijek razmišljate. Da razmišljate o onim koje je gospodar u vašem životu dao. Najprije naše roditelje, onda naše učitelje, ljude koji su nas pomogli, ljudi koji su nas savjetovali. Naučimo se da cijenimo one koji čine dobro. Jer dobro neće se deplasirati devalvirati u jednom društvu sve dokle god se ne budu deplasirali i devalvirali i gurnuli u šošak oni koji, koji ga rade, koji, zove, koji, koji zovu dobro i koji ga promoviraju. Zbog toga jedan od osnovnih principa halke hadisa jest ono što nas je Rasulullah s.a.v. Da budemo zahvalni onima koje je gospodar dao da nam nešto učini. Imam buharije sastavio ovu hadijsku zbirku, sabrao ove hadise. I mi uvijek pred sami početak halke proučimo fatihu ili se sjetimo dovo Kažemo gospodaru smilujemo se i počasti da ja budem uz njega uz Muhameda sallallahu alaihi ve na su Ja bih vas zamolio sada da proučimo fatihu da se sjetimo dovo Ridaj lillahi Pravilo koje je gospodar u Kur'anu utemeljio i koje je nama smjernica u svakom dijelu koje, koje radimo jeste innama jeta Allahu minal mutakin Zaista Allah prima djela od onih koji su Allaha dragog svjesni. Idući ovamo na um mi, dok smo nosili ove svoje redovne sadake na um mi hazretja Iša radijallahu anha koja bi uvijek kada bi željela da udjeli nešto od svoga imetka neki dinar ili dirhem uzela bi taj tu novčanicu tipa pet maraka uzmiš i kaže tu novčanicu bi namirisala pa su onda pitali zašto to radi ona je odgovorila upravo ono što nas ovaj ajet uči da Allah prima samo od onih koji su njega svjesni ona daje fukari, daje siromašnima daje onima koji su potrebi ali je duboko svjesna kaže ja sam svjesna da će ovaj novac prvo kod gospodara stići pa tek onda kod fukari i zbog toga jedno od pravila jeste nemoj dati ono što sam ne bi uzeo. Kaže u Kur'anu gospodar illa en Kaže ne biste uzijeli to što dajete osim ono žmireći. Subhanallah. Zamisli tog izrada, Kaže gospodar ima ljudi koji daju ono što bi samo žmireći uzijeli. A kuranski ajet nas uči lente nalul birre Hatta tunfiku mimma tuhibbun. Nećete dostići vrhunac dobročinstva. Dokle god ne dadnijete od onoga što stvarno volite. Ako to voliš, odvoji od toga. Voliš novac, osjetiš, ne vstide prema tome. Dadni od novca. voli svoje vrijeme slobodno, cijeniš ga, ne daš nekom je da te remeti. Dadni od tog slobodnog vremena, fi I kaže jedan ali čita kuranski ajte i ako hoćete da razumijete Kur'an, braćo i sestri kada čitate, pravite sebi zabilješke. Ko čita prijevod, neka uzme riječ, primjer radi dijeljenje na Božijem putu. I kad čita hatmu, pa gleda onaj prijevod, jel, čita ajet po ajet, e ovaj ajet govori o tome. I na kraju kad sabereš sve ajete koji govore o jednoj temi, tek tada si ti poruku dragog gospodara o toj temi razumio. I onda gledaš kako je Mohamed a.s. i dobiješ kompletnu sliku. Kaže kuranski aj, men yuqridu Allaha qardan hasana. Kaže gospodar postičući nas da dijelimo na njegovom putu, kaže ko je onaj ko će Allahu posuditi? Kaže jedan alim, zna naš gospodar koliko je naša priroda da budemo škrti. Pa ne traži da dadnemo nego da posudi. Ela ja'lemu men halak. Kao što kaže gospodar. Zar ne zna onaj koji je Zna gospodar nas najbolje. Kaže, traži nam posudbu jer smo škrti. Dosta ljudi ne bi davali da ne zna da ga čeka tamo. Subhanal. Mi smo došli do poglavlja u kojem Imam, Imam Buharija govori i vi znate svaka, svaki naslov poglavlja je smjernica u razmišljanju. Rek smo naučiti, pa onda razumjeti, pa onda primijeniti. Svako jutro Muhammed Sallam. Prenosi Hazretija Iša. Koja je dova Mohamed alaih salama ujutru bila? Allahume džirni minan nar. Gospodar, sačuvaj me od vatri. Pa iza namaza. Allahume inni ala dikrike wa šukrike. Gospodaru, pomozi mi da tebi zahvalan budem i tebi ibadet činim, tebi robujem. Jedna od ova, kaže Hazretija Iša, koju je uvijek Mohamed alaih učio ujutru. Jeste gospodaru, molim te, Allahume inni eluke ilmen nafi'a, da me počastiš korisnim znanjem rizqan tayyiba I počastiš me halal obskrbom. وَعَمَلًا I dijelom koje si ti kod sebe primio. Ali Allah vam, drago, pogledajte šta prvo Resulullah moli. Prvo moli znanje koje Jer kako će znat, <laughs> subhanallah, koja je od obskrbe halala koja je haram, ako nemaš znanje Kako ćeš znat koje je dijelo primljeno, a koje nije, ako nemaš znanje jer su dva uslova za djelo. Prvo je da bude iskreno, drugo je da bude ispravno. Ja kaže, ja sam iskren, kaže. Nemoj bogati mi iskreno šamare udarati. Iskreno i ispravno. Onda je djelo potpuno. Zbog toga, kažem, na jednom sam predavanju rekao, pa jedan hađija stari prilazi, kaže, 2005. si rekao to i to i ja od tada se toga, tog hadisa Resulullah s.a.v. pridržavam. Ja kažem, nije bitno koliko se kaže. Bitno je da li se šta ufati i da li se šta primijeni. Kaže on meni, 2005. na predavanju tu i tu on spomenu, sjeća se, ti si citirao hadis Rasulullah vezano je kao za ovaj zik ujutru iza sabaha. Da kažeš gospodaru počasti me korisnim znanjem, halal obskrbom i dijelom koje ćeš ti primiti. Da danas učinim dijela koje ćeš ti primiti. Kaže taj hađija ti si rekao, hadis bilježi muslim, onaj ko kaže stotinu puta subhanallahi wa bihamdihi ujutru kada osvane. To pogotovo kad ideš na sabah u džamiju. Usput je subhanallahi wa bihamdihi lahko, nema minuta posle. Niko na sudnijem danu neće doći sa boljim od onoga od čega je on došao. Subhanallah. I kaže svako jutro i svako večer ja to govorim. I znajte, svaka hudba, svaki vas, svako predavanje, ako tebe ne promijeni pa za 0,00001%, znaj da si došao na mjesto sa kojeg si otišao isti. Nemoj dozvoliti. Uvijek nastoji mala neka stvar, razumijevanje, pitanje primjene, pitanje da nekom je preneseš jedan hadis Rasulullah, bilo kakav način da primjeniš. Pomoće ti da to znanje kod sebe kod sebi učustiš. To sve kažemo zbog naslova poglavlja. Kaže poglavlje ko posebno pouči neke ljude mimo drugi jer ga je strah da ti drugi neće pravilno razumjeti. Mi rekli smo, prošli put smo govorili koliko je bitno da ljudima govorimo prema njihovom nivou spoznaje. Resulullah kada gledate, kad govori beduinima, on im spominje dele i ovce. Nemojte danas, ja jedne prilike sam bio na hudbi, dobar hatib, Allah dragi da ga nagradi, iskren, vidiš da iskreno govori. Ali on je toliko pričao o kišnoj dovi. A oni ljudi došli, uglavnom, nemaju nikakve veze sa zemljoradnjom. Njima, to što nema kiše, njima je to dobro. Jel razumijete? Ne doživljavaju to, tu oskudicu vode, oni otvori časmo Nije on zemljoradni, znači moraš uvažavati. Moraš uvažavati realnost u kojoj govoriš. I zbog toga od anegdota koje se pričaju u Damasku se ženio jedan čovjek i došao mu Karija poznati jedan na svadbu. I valjda se nešto on zahaperio s tim Karijom i dolazi Karija muči kuranski ajet etalaku mrretan. Kaže razvod braka je dva puta. Svi <laughs> će doći na vjenčanje i uči koji govori o razvodu. Naravno, svi kuranski ajeti su, ali to je, mislim, trebaš pronaći ono što je, jel za tu priliku da im zbog toga je vrlo bitno da znamo da onako kako je hrana prema stadiju ljudskog života. Rekli smo, teletinu koliko god da voliš malu bebu, ako joj dadneš teletinu koja je puno skuplja od mlijeka, ti ćeš to dijete ubiti. Pa ako ubiješ nekoga na dunjaluku, time se veliki grijeh napravi. Allah, dragi, ako nisi namjerno, daj momci malo samo naprijed, ima mjesta da, da ne moraju stati pred vrat. Ako si to napravio, ako što napravio nenamjerno, mol drago gospodara da ti oprosti kada tobe čovjek dođe, kada se pokrije Međutim, kada ubiješ ahiret čovjeku, a ahiret se između ostalog može ubiti na taj način, da govoriš ljudima o onome što oni ne mogu da razumiju. Hazretija Iša radijallahu anha, ja vas to podsjećam jer mi živimo u vrlo sličnom ambijentu u kojem je bio Resulullah sallallahu u Medinu. Kada govori Hazretija Iša o metodi Rasulullaha sallallahu alaihi wasallam kaže da je prvo objavljeno od Kur'ana nemojte zinaluk činiti i nemojte piti ne bi se Muhammedu sallallahu alaihi wasallam niko odazvao. Jer je to ono što je u ljudskim srcima. Kada čovjek nešto zavoli, čuvaj se, moraš mu prvo pokazati da se on toga odrekne, da on to razumije. Pa će onda on to ostati. Mora prelomiti u sebi. I nemojte dozvoliti da mi budemo oni koji su argumenti protiv vjere. Onaj ko zove vjer bez znanja, bez pravilne poslaničke metode, taj samog sebe izlaže opasnost da ne do Bog, da ne do Bog pogriješi. To je u odgoju vlastite djece, to je u odgoju je, kada odgajamo jedni drugu. Nemojte dozvoliti da mi budemo ona jedni drugima iskušenje, jedni drugima fitnet. To je opasno poučavanje mora u, ovoj fazi u kojoj mi jesmo. Pogotovo prema, prema vani kada govorite ljudima koji možda nisu na namazu. Podsjeti ga na Allahove blagodati. Reci gledaj, gledaj brate, gledaj sestro, gledaj šta ti je sve Allah dao. Podsjeti ga, oživi iman u njegovom. Moli, reci gospodaru, iman, vjerovanje u tebe, ti oživi u njegovom i u njenom srcu. Onda namazmo, kako se klanja, gdje me nauči? On i ona će tražiti. Međutim, ako počne sa obavezama, prije nego što je čvrst iman u srcu, će samo, i ona će samo tražiti način da to ne radi. I tražit će opravdanje da ne radi. E sada, hadis koji, mi smo prošli put pročitali hadis, onaj prvo izreko, Hazreti Ali je govorite ljudima na način koji oni poznaju. Jel volite, kaže Hazreti Alija, da Allaha i njegovoga poslanika ulažu vjeruju to izreka Hazreti Ali i to je smjernica. Iz te, iz te izreke je Imam Buhari izveo princip. Nekada neke stvari nećemo ljudima reći. Kaže, informacije se daju samo povjerljivim ljudima. A i povjerljivim ljudima onoliko koliko im je potrebno. Što će tebe da voli glava neki? Je, je, Ahbab jedan govori, kaže što volim doći na sjelo kod te i te osobi? Allaha mi izađem radosta. Jer ni to mene optereti svojim problemima, niti ja njega optereti. Ako možemo jedan drugom pomoć, ćemo On će doći, još trebam pomoć oko toga. Ali kada smo došli da promohabetimo malo, nemoj da te prenosim svoje probleme, ti imaš možda deset puta već. Kaže, informaciju dadni onome, informaciju dadni onome koje, koje povjerljiv. A i povjerljivom dadni onoliko koliko je potrebno. Braće i sestre, nema većeg džahila, nema veće neznalci od one osobe koja se žali na Allaha ljudima. Pazi, Allah ti dadne neko iskušenje i ti ideš od vrata do vrata, kucaš i govoriš vidi ovo. A gospodar ti vrata svoja drži otvorenim da dođeš. Normalno, ako možete riješiti, ako je dođem kod onoga s kim je taj problem. I ne god ne budemo učvrstili u svojim srcima, kako je Resulullah učio onog mladića, kaže, mladić, poučit ću te riječima. Pa kaže čuvaj Allaha, Allah će te čuvati. Čuvaj Allaha, vidjet ćeš da će Allah pomaga. Kada tražiš, traži od Allaha. Kada zamoliš, zamoli Allaha. To je ustav života vjernika. Hadis koji je u ovom poglavlju spomenut je hadis Hazreti Muaza, kada Muaz radijallahu anhu Kaže, bio sam sa Resulullahom na devi, pa me je Resulullah sallam zovnuo jedan put, ja sam rekao, odazivam se, spreman sam Boži poslanić, pa je on opet pozvao, pa drugi put, pa treći put, e, Resulullah zove Muaz i onda kaže, sallam kaže, Muaz, nema osobe koja svjedoči da nema drugoga Boga osim Allaha i da je Muhammed Boži poslanik iskreno iz svoga srca, a da Allah neće zabraniti džahennemu, zabraniti vat da takvog insana dotakne. I kaže Muaz, Resulullahu sallallahu alaihi sallam, Boži poslaniće, hoću li obavijestiti ljude? Pa da ljudi se obraduju toj. I to je evo danas kada ljudima to govorite, oni će u tome pronaći izgovor za sve svoje prljaštje Kaže mu Resulullah sallallahu alaihi sallam, nemoj ih obavijestiti jer će se oni onda na to osloniti. reče mogu činiti ovo, ono, onda će pred kraj života pred kraj života ću se pokajat, pokriću se kad odem na počet ću redovno klanjat kad napunim 40 ili 60 ili 65 godina. Braćo i sestre, kaže Resulullah s.a.v. Teško li onima koji odgađaju? Svako dobro koje odgodiš, ko ti garantuje da ćeš ga moći imati priliku da ga uradiš? Ko ti garantuje? Ko ti garantuje da ćemo poživjeti do evo još 15-20 minuta koliko traje predavanje? Ko, ko ti garantuje da ćeš poživjeti do jaci? Niko. Niko na ovom svijetu to ne može garati. Zanimljivo je Abab, jedan vidim ga ne klanja vitre u Ramazanu, kaže ostavljam ih za kasnije. Pitam ga šta bi s vitrima, kaže ostavio sam ih za kasnije, ostali su gdje sam ih ostavio. <laughs> zaspoj nije usko klanja. Uvijek, najbolje je dobro ono koje se odmah uradi. Kad misliš da postoji mogućnost da, da ćete nešto odmah učiniti dobro. I završi s tim. Drugi hadis koji je u ovome poglavlju, njega ćemo danas pročitati, ako Bog da i par riječi rečenjem jeste 129. hadis u istom poglavlju. حدثنا مسدد قال حدثنا مامر عن أبيه قال سمعت أنسا أنه قال od Musaddada, od Muatemira, od njegovog oca, od Enesa radijallahu anhu, od hizmečara Božijeg poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wasallam zukira li anna nabije sallallahu alaihi wasallam kala li Muad spomenuto mi je, kaže Enes da je Božiji poslanik, da je vjerovjesnik sallallahu alaihi wasallam rekao Muazu men laki Allahe la yushriku bihi shay'a dakhala al-janna. Onaj ko se susretne sa Allahom, sa uzvišenim stvrteljem, la yushriku bihi shay'a, a ništa mu ravnim ne bude smatrao i nikoga mu ne bude pridruživao kao drug. Dakhala al-janna. Takva osoba će ući ući u džennet. Tada je Muaz rekao Ela u nas Boži poslaniće, hoću li bešere znači obradovati insana. Kaže, hoću li obradovati ljude? Kaže Resulullah sallallahu alaihi wasallam, gledajte sada straha Božijeg poslanika. Kale la, inni ehafu ejetekilu. Mene je strah da će se oni na to, na to osloniti. Što se tiče teuhida, vjere u, u jednoga stvrtelja, jednoga gospodara, suštinska stvar kojoj insan, vjernik i vjernica moraju posvijeti pažnju jeste jačanje tevhida u svojim srcima i svojim razumima. Bez jake vjere u jednoga Boga svi problemi postaju puno veći nego što jesu. Jer kaže Ulema, onaj koji ima jednu brigu, on nema ni jednu brigu. Onaj čija je briga da zadovoljstvo gospodara ostvari, Allah dragi im otkloni druge brige. A čija briga nije jedna briga, kaže on ima bezbroj briga. Zašto? Zato gledam svakome da udovolji. Ne mogu. Uvijek je čovjeku na... Ja imam gospodara. Kaže imam Jahmed. I to je karakteristika velikana. Uvijek možete osjetiti kada je među nama neko koga Allah dragi počastio da uči do Kaže imam Jahmed, sinu i mama Šafi. Već desetinama godina ja svako jutro ustajem pred saba i učim dovu za tvoga babu. I još pijet alima. Znate kakav je to odnos. On nosi brigu umeta, nosi jednu brigu prema stvortelju. Daj da ispunimo obavezu prema gospodaru. Kaže već desetinama godina, 20, 30 godina, ja svako jutro pred sabah učim dovu za njega. Jačanje tevhida, vjere u jednoga Boga, je prioritet meni i tebi. Jer kada je jaka vjera u stvoritelja, onda probleme životne. Kažem ljudima, kada ulaziš u namaz, čovječe sve što od dunjaluka ima, pokušaj da, ne, da zaboraviš. Zašto? Jer ima suštinu. Problem može biti velik, ogroman može biti problem, ali ulaziš u namaz sa riječima Allahu ekver, Allah je suština tevhida je da znaš da je gospodar prije svega sa svime i iza svega. Niko ne može mimo njega ni jednu zeru, ni jedan trun ti donijeti, koristiti, donijeti štetu kad bi se svi ljudi sabrali, jačanje tog osjećaja, subhanallah, jeste to koje ti garantuje da ćeš u svome životu uspjeti riješiti one probleme koji nekada se čini. Subhanallah, imate ljudi, Allah dragi ih tako iskuša. Ja i vidim na tim iskušenjima. Toliko je jaka vjera u njegovom srcu. Allah mi ljepše govori od onoga koji je u nimetu. Ništa mu ne fali dođeš, posjetiš ga u bolnicu, takve stvari govori o gospodaru. Kaže, alhamdulillah, Allah mi dragi dao i ovo iskušenje moje da pokažem gospodaru da sam strpljiv i da sam zadovoljan s njegovim određenjem. Nema jačeg tevhida od toga. Nema jačeg. Kad insan vjeruje, ono što me je zadeslo nije me moglo ići. I ono što me mimo išlo nije me moglo zadesiti. Da vjeruje da Allah daje imetak, da Allah daje položaj, da Allah uzima imetak, Allah uzima položaj. Allah je taj koji sa nama radi šta god on želi i šta god on hoće. Kaže, dok ne budeš sa stvoriteljem, onako kako je malo dijete sa svojim ocem majkom, ne vjeruješ u njega. Mala beba, kako ono? Ona se radi kad mu donosiš vakcinu da mu dadneš. I smije se, smije. I kad dadneš, onda kažeš, ma to teta Fata malo ubola. Ima ova sestra Fatima koja daje te injekcije. Ono gleda os, s osmi. Zašto? Pa ta vakcina koju je ta žena dala. Jel to nešto što želi naštetiti bebi? Juk želi mu dobro. Između riječi i dijela je razumijevanje. Razumijeti ono što je danas jedan nahva podsjetio, kaže ti to kažeš često oni vjeruju u Allaha, ali ne vjeruju u Allaha. Moramo se učiti da je sastani dio tevhida, vjerovanje u jednog stvrtelja. Ne samo da kažeš ja vjerujem u Boga, nego da kažeš ja vjerujem Bogu. Ako je gospodar rekao da trebam na njegovom putu odvojiti dio svoga imetka, ja trebam vjerovati stvrtelju toliko da to učini. Ako je gospodar rekao obavi nama ustani na sala, uči Kur'an, budi dobar prema ljudima, prema svim ljudima, onda ja to trebam primijeniti. Ako zaista vjerujem u gospodara, subhanallah, čuvajmo se, čuvajmo se raskoraka. Vjerujte mi, raskorak je taj koji donese nesreću čovjek A to je ovo kada Resulullah s.a.v. kaže Ehafu en je tekilu. Kaže Resulullah, strah me ako čuju ovaj hadis, ako čuju da onaj ko dođe gospodaru, a ne pripisuje mu nikoga ravni da će ući u džennet. Danas sam čitao hadis, bilježi ga imam Ahmed u Muslim. Kaže, jedan od ljudi prije nas, od Benu Israila, kaže, nikakvoga dobro u životu nije učinio. Pred smrt je rekao, kada ja umre, vi mene, kaže, spalte. Onda pepeo moj raspite. Polovinu nad kopnom, polovinu nad morem. I proberite dan kada najjači vjetar puše. Ja sam znao taj hadis U Buhari, u muslimu kaže Resulullah sallallahu alaihi wasallam gospodar ga sabro, to je Allahu dragom mlaku I pita ga zašto si to učinio? Pazite ovo, ko Allahu, ko kaže la ilaha illallah, nema Boga osim Allaha. I ko dođe na sudnjem dan, Allahu nikoga ravni nije smatrao i ništa nije ravnim smatrao. Kaže, on je došao kod gospodara i rekao, iz straha od tebe, to je u Buhari muslimu u, u rivajetu imama Ahmeda se kaže gospodaru i stida od tebi. Stid me, stid me bilo da reći ja vjerujem u la ilaha illallah Muhammedu Rasulullah. A minimum minimuma ne ispunjavam. Osam sati spavam, a ibadetim pola sahat ili sahat. Pa samo da si gospodaru traži od mene da ti ibadetim onoliko koliko spavam. To je osam sati. živi, najplemeniti jačati svoju vezu sa stvrteljem u smislu jačanja tevhida je prioritet. Vjerujte ako insan svaki dan sjedni iza sabah namaza pa kaže deset, sto puta la ilaha illallah čovječe to su riječi koje se ne mogu vagati ni sa čim na ovom svijetu. Zašto? Zato što je to ujedno i najveća istina postojanja. Zašto je najveći grijeh kufr? Zato što negiraš onoga koji je sve stvorio. Pa si kako se roditelj osjeća, kako se majka ili otac osjećaju kad dođeš i ne poslušan sin. Ili ih negiraš. Zbog toga, kaže Resulullah, najveći grijeh ima ona osoba koja se roditelja svojih odreći. Kakvi god da su to svoj roditelji je, gledajte. Veličina grijeha je u tome koliko je to bježanje od istine i iskrivljivanje istine. Pazite, kufr, nevjerovanje u Boga. To isto ko kazat, slušaj, ovaj mečin niko nije napravio nagala nemoj nas lagati. Jačanje tevhida, vjerujte Danas se tevhid sistematično, pa, postepeno, nije to odjedno, nego malo pomalo, otkidaju ti tevhid, znaš kako, odjeća kad je stara, malo pomalo, samo ti otkine sa strane, ti ne primijetiš, a, malo, a se. Spominjao sam, i opet da spomenem, onoga velikana, od učenjaka, kaže Hasan al-Basri je naišao pored njega i kaže vidio djecu igraju, sam bio dječak 90 godina i kaže vidi njega sa strane, sjedi suzne moći. Kaže uzo ga za ruku, kaže hodi ovamo sa mnom, dijete. Kaže šta je bilo, šta hoćeš od mene? Pa kaže vidim druga se djeca igraju i zabavljaju, ti tu suzni hoću, pa hoću. Jer je Resulullah to radi Resulullah je približavao ljude jedne drugim nije dozvolio da bude usamljenika, nije dozvoljavao da bude oni za koje mi ne znamo da im možda treba pomoć. Uzeo ga za ruku i odveo ga tamo do njih. Kaže, on gledao Hasan al-Basrija, kaže, šta hoćeš sa mnom? Pa kaže, hoću da te uvedem u igru. Pa kaže, znaju li oni da nismo za igru stvoreni? Kaže, ja plaćem, zato Allah dao to 90 godina, da kaže, nismo za igru stvoreni. I zapamtite, čovjek robuje, ja to stalno kažem ljudima. Onome na koga prvo pomisli kad ujutru ustane i na onoga na kojeg zadnje pomisli prije nego što će zastati. Ono prema čemu se ti orijentiraš u životu, ti tome robuješ, čovječ, jer se tome je podredio. To može biti posao, može biti karijera, može biti novac, može biti bilo što u Čim se nečem podredio, ti znaj da tome robuješ. A kad se podrediš gospodaru, Allah dadni da tebi stvari se počine Kaže Resulullah sallallahu alaihi sallam, onaj čija je briga ahiret Allah mu dadne zadovoljstvo u srce. I dođe mu dunjaluk, a odbija da mu dođe. I kaže Resulullah, onaj čija je briga dunjaluk, Allah mu najprije dadne siromaštvo. Stalno, ima miliona, hoće milijarde. Ima milijarde, htio bi više. I na kraju ostavi to svojim, svojim nasljednicima. Kaže Resulullah, dadne mu siromaštvo, duhovno siromaštvo. Kaže jedan ahbab, prije nešto završim ovaj hadis, kaže ja i moja ahbab imamo tri virda one stvari koje stalno radimo svaki mjesec. Kaže, svaki mjesec odemo pred javnu kuhinju pa pogledamo one koji nemaju pa dođu ovdje da se nahrani Kaže, druga stvar, svaki mjesec ja i Ahbabi odemo do bolnice pa vidimo haste, a mi zdravi. <laughs> I svaki mjesec odemo, kaže, na mezarje, da posjetimo nekog od svojih ahbaba koji su već preselili. Iz naše generacije ima, iz moje generacije ja znam desetak ljudi koji su preselili. Moje godište. Otiđim na mezarje. Allah dragi dao da smrt, melek smrti, prođe pored tebe i ode kod njih. Sutra će melek smrti ta isti, proći pored drugih i doći do tebi. I nema više. Kaže Resulullah, čija je briga šta? Jačanje vjere u dragog Boga. Čija je briga ahiret. Ja želim da budem uspješan na dunjalu, ali nikada neću dozvoliti da gradim svoj dunjalu kada rušim ahiret. Hoću da gradim i i ahiret. Da činim, on, kaže, onaj čija je briga dunjaluk, Allah dragi mu dadni, uvijek mu je siromaštvo pred očima, uvijek je siromašan, uvijek gleda da ima bolje od njega, da ima mučnije od njega, da ima ljepše od njega, da ima bolji stan od njega, da ima bolji godišnji odmor od njega, da ima bolji auto od njega. Sve gleda, sve, sve gleda što ljudi imaju bolje. Uvijek. To, to je stanje, to je oboljenje psihološko. Vjerujte. To, to treba liječiti. I kaže, Resulullah sallallahu alaihi sallam takav insan kaže trči za dunjalku trči za ovo svjetskim dobrima onako kako trči divlja zvijer za lovinom kaže a ne može da ufati i to je tako pogotovo ako čovjek uzima i metak na nedozvoljen način onaj ko uzima haram braće i sestre je poput žedne osobe koja pije slanu vodu i očekuje da u jednom trenutku njegov organizam kaže dosta ne može, on pije slanu vodu. Izjeda mu jetru, izjeda mu stomak, izjeda mu grb. Halal i metak se potroši i on ode. Al haram i metak se ne samo potroši. Ode i on i ode i onaj koga je uzeo. I to ćete vidjeti. Nemojte sada gledat ovaj zloupotrijebio, ovaj ukro, ovaj ovo. Gledaj im budućnost. Ovdje u ovom je šeheru će vam ljudi reći, niko nije trgovao s alkoholom da mu nije na nos izašlo. I njemu i njegovoj porodci. Otište, pitajte po mahalama. Kogod je trgovao sa alkoholom i unesrećivo ljude, to mu je na nos izašlo. Gledajte kraj onih ljudi koji su uzmali haram. Ne treba. Toliko je dova mazluma, oni kojima je učinjena nepravda. oni žena koje su muževi tukli nakon što su u birtijama pili. oni djece koja su gledala svoje očeve, kako, to je tevhi, to je vjera u jednog Boga. Gospodaru, ja znam da si ti taj koji dovu mazluma ne odbijaš. Dove mazluma se čuvat. Jačanje vjere u jednoga Boga je prioritet prioritet mora insan musliman, muslimanka moraju imati trenutke kada su sami, kada nikoga nema sa njima kada kaže ono iskreno jer kaže Rasulullah u ovom hadisu ko kaže šta, la ilaha illallah iskreno iz svoga srca ja kažem sad la ilaha illallah, jer to iskreno iz srca ja moram to ponavljati moram gledat, moram čistiti moram vidjeti da to bude na način na koji ću dobiti ovu deređu da me vatra džehennemska neće doticati jer sam rekao iskreno jednom la ilaha illallah. Hadis jedan Resulullah i njime ću završiti. Na sudnijem danu će čovjek, kaže Resulullah, kaže imat će, kaže, toliko loših dijela da će naredat knjige jedne na drugi, loših dijela. I onda će, kaže, donijet pitat se, imaš li robe moj, gospodar ga pita kakvih dobrih dijela, kaže nemam gospodaru, sva loša priznajma dobrih nema. Kaže imaš ti kod mene jedno dobro djelo. I subhanallah, taj hadis zovu hadis o kartici. Hadis o kartici. Vi danas znate, evo, gdje god kreneš, te tražite ličnu, te tražite dokument, hoće da znaju ko si šta si. Hadis o kartici. Vaš identitet, braće i sestre, nek uvijek bude la ilaha illallah Muhammedu Rasulullah. Kogod sa mnom dijeli taj identitet je moj brat po vjeri. A što se tiče moga porijekla, ja sam od Adema, svi, sva ljudska bića su moja braća i sestre. Kaže, gospodar imaš. I onda će narediti melekima da donesu tu karticu. Kaže, na kartici će biti napisano la ilaha illallah. Kaže, čovjek će reći, gospodar, šta ta kartica može? A pogledaj, koliko sam loših djela učinio. Kaže, tada će gospodar narediti da se stavi na dva tasa. Sva loša djela na jednu stranu, a to la ilaha illallah. Jednom iskreno reku la ilaha illallah. Kaže, onda će Allah da, da se stavi kartica. Kaže, ne da će pretegnuti, nego će kartica tako potisnut tas, da će svi oni loši, loša ona djela odletiti. To, to je milost drago gospodara. Nemojmo se uzdizati iznad gospodara. Ne znamo ko je rekao la ilaha illallah iskreno uvijek neka ti na pameti da je svaki onaj koji je rekao la ilaha illallah Muhammedu Rasulullah da je bolji od mene i od tebe. ja ne znam. Ja ne znam kako je moje, a pretpostavljam da je njegovo sigurno bolje nego moje. Uvijek imajte to na umu. Jačajmo. Nemojte da prođe dan a da ne spominjemo gospodara. Nemojte ova dova rasulullaha. gospodaru, molim te korisno znanje, halal obskrbu i dijelo koje ćeš ti primiti. Uči svako jutro to i nemoj dozvoliti da prođe dan, da osjećaj vjere u jednoga Boga ne jačaš u svom srcu. Od toga zavisi od što uspješan u braku biti, u poslu, u bilo čemu što radiš. Vjernik, Allah dragi, tako vjerniku i vjernici otvara puter kada je jaka vjera u njihovom srcu. Ja molim gospodara da nas počesti da jačamo vjeru u svojim srcima. Ja molim gospodara da nas počasti korisnim znanjem, da nas počasti halal obskrbom i da nas počasti dijelima koja će nam on primiti. Amin. Audu billahi na šeitan rajim, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi wa kefa. wa wassalamu ala Sayyidina al-Mustafa, wa ala alihi wa sahbihi wa man wafa wa wafa. Gospodaru naš počasti nas, a nemoj nas poniziti. Gospodaru naš oprosti nam grijehe, nemoj nas kazniti. Gospodaru naš molimo te najvećim imenom tvojim da nas počastiš džennetom i svakim djelom koje približava džennetu. Gospodaru naš, sačuvaj nas, našu braću, braću, sestre, očeve, majke od džehennema i svakog djela koje približava džehennem. Gospodar naš, molimo te najvećim imenom Tvojim da nam najdraži dan bude dan kada ćemo se s Tobom susresti. Počasti nas da iz ruke Tvoga miljenika popijemo napitak nakon kojeg više nikada žedni nećemo biti. Gospodaru naš, molimo te da nas sačuva džehennemske vatre i svakog djela koje približava džehennem. Gospodaru, vjeru u sebe ti u našim srcima ojača. Gospodaru naš neka dunjaluk ne bude naša najveća briga. Gospodaru naš neka dunjaluk ne bude naša najveća briga. Gospodaru naš neka dunjaluk ne bude naša najveća briga. Gospodaru naš neka tvoje zadovoljstvo bude naš najveći cilj. Gospodaru zaštiti nas i sve muslimane i muslimanke širom svijeta od svakoga zla. Gospodaru zalime ti sa zalimima uništi. Gospodaru naš sačuvaj umet Muhammeda sallallahu alaihi wasallam. Gospodaru naš obskrbi umet Muhammeda sallallahu alaihi wasallam. Gospodaru naš ojačaj porodice umeta Muhammeda sallallahu alaihi wasallam. Gospodaru naš nijedno dijelo nije malo ako ga ti primiš pa te molimo da, na, da naša dobra djela primiš. Gospodaru naš nijedno dijelo nije veliko ako ga ti odbiješ pa te molimo da naša dobra dijela ne odbiješ. Počasti nas da činimo dobra djela za koje ja znaš samo ti. Gospodar naš, molimo te da imamo djela za koja znaš samo ti. Gospodar naš, počasti nas ono što javno radimo, da ja, radimo i u tajnosti. Gospodaru, neka naša tajnost bude bolja od naše javnosti. Sačuvaj nas od svakoga zla, gospodar. Sačuvaj nas od svakoga zla. Sačuvaj nas od svakoga zla. Subhana rabbi fatiha